حدیث 162 ان رجولا قال لنبی صلى الله عليه وسلم اوصيني قال لا تغضب مرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت مرا نصیحت کن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خشمگین مشو در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مرد گفت ای پیغمبر خدا مرا وصیت بکن به عمل به کار جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن مرد را گفت ای مرد وصیت این است که لا تغضب غضب مکن خشمگین مشو البته از این حدیث ما و شما این را از خود کرده می توانیم که غضب سرچشمه همه گناه است غضب سرچشمه رنجانیدن است غضب سرچشمه بدبختی است این حدیث از کتاب صحیح بخاری